Եթերում հայաց հաղորդաշարի 2015 թվականի վերջին թողարկումն է ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանը։ Օրվա ծրագրում նախատեսված թեմաներն են. Հադրութի Մարտունու եւ Մարտակերտի սոցգործակալությունների ղեկավարները ամփոփում են անցնող տարին։ Դեկտեմբերի 3-ը հաշմանդամների միջազգային օրն է։ Մեր երիտասարդ պետության համար չափազանց կարևոր է իր քաղաքացիների սոցիալական բարեկեցիկ վիճակը։ Միայն սոցիալապես կայուն երկրի բնակիչները կարող են երջանիկ զգալ իրենց, շատ զավակներ ունենալ, չվախենալով նրանց ապագայի համար։ Տարբեր սոցիալական խմբերի պատկանող անձանց համար երկրում պետք է համապատասխան պայմաններ լինեն, որ เป զի մարդն ավելի ամուր կապվի հայրենի հողին։ Հայրենիքն արյամբ են պաշտպանում, այո, Սակայն սեփական արյան փախտանակը մոտետրած զոհված ազատամարտիկի ընտանիքը պետք է զգա, որ միայնակ չէ։ Մարտի դաշտում վիրավորված եւ այսօր հաշմանդամ նախկին ազատամարտիկը պետք է զգա, որ այդ վիճակում նույնպես պետք է իր պետությանը։ Նորաթուխ մայրը պետք է տեսնի իր զավակի ապահով ապագայի հերանեկարը։ Իրականացվում են սոցիալական ծրագրեր, հնարավորինս աջակցություն է ցուցաբերվում տարբեր սոցիալական խմբերի պատկանող անձանց։ Անշուշտ խնդիրներն էլ են շատ, եւ լուծումները հեշտությամբ չեն տրվում, սակայն հնարավոր ամեն ինչ արվում է։ Հերախոսակապի միջոցով Հադրութի շրջանի սոցգործակալության պետ Նվեր Գրիգորյանին, Մարտունու շրջանի սոցգործակալության պետ Նոնա Գասպարյանին եւ Մարտակերտի շրջանի նրանց պաշտոնակից Գարիկ Անտոնյանին խնդրել են համփոփել անցնող 2015 թվականը։ Հատուցի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալությունը իր ամբողջ գործունեության հիմքում դրել է շրջանի բնակչության տարբեր խմբերի սոցիալական հարցերի լուծման առնչվող խնդիրների իրականացմանը։ Գործակալության միջոցով տասնյակ ծրագրեր է ֆինանսավորվում պետական բյուջեից եւ դրտում են ժամանակին եւ որակով ապահովելով շրջանի բնակչությանը։ 2015 թվականի երեխայք միզան ամենասապետական նպաստի ամուսնության միանված նպաստների առանձին հաշվի բացելու եւ օգնություն տրամադրելու հարցերով գործակալությունը մտել 495 դիմում նշված ջունելերով ցանցակավորվել են եւ իրականացվել են օրենքով սահմանված գումարների տրամադրումը։ Գործակալությունում գրանցված է 774 նպաստարու ընտանիք, այդ թվում 34 հաշմանդամ երեխաներ ունեցող 63 միակողմանի ծնողազոկ երեխաներ, առանց նորական խնամքի մնացած երեխաներ 5 ընտանիք, 121 ընտանիք ու 4 անչափահաս երեխա ունեցող, 40 ընտանիք ու 5 եւ ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցողն է։ 2015 թվականի ընկած ժամանակահատվածում գործակալության կողմից նշանակվել է վճարել երեխաների ամենասապետական նպաստներ 225 միլիոն 528 հազար դրամի չափով։ Բազմազավակության խթանման միջոցառումների շրջանակներում գործակալությունում հաշվառված է 63 ընտանիք։ Այդ թվում 35 ընտանիքում ծնվել է, երրորդ երեխա 16 ընտանիքում, չորրորդը 1 ընտանիքում 7-րդ, 2 ընտանիքում 6-րդ, 8 ընտանիքում ծնվել է 5 երեխա եւ 1 ընտանիքում ծնվել է 9 երեխա։ Նրանց բոլորի համար ստեղծվել են գործեր, բացվել են նպարտակային ժամկետան ավանդային հաշիվներ եւ փոխանցվել է 36 միլիոն 400 հազար դրամի չափով գումար։ Նախապատրաստվել եւ անպատասխան հայտ է ներկայացվել ԼՂ աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարություն 6 անչափահաս երեխաների ունեցող 1 ընտանիքի փաստաթղթերի բնակարանային բանակցողության համար։ Գործակալությունում հաշվառված են 235 հաշմանդամցին ծառայողներ, այդ թվում առաջին խմբի 17, երկրորդ խմբի 106, երրորդ խմբի 112 եւ 278 զոհված ծառայող ընտանիքներ, որից 8 ընտանիք ունի 2 եւ ավելի զոհ։ Դեր նշված սոցիալական խմբերին տոնի շարժան օրերի կապակցությամբ վճարվել է 22 միլիոն 878 հազար դրամ։ Սեպտեմբերի 1-ի կապակցությամբ ԼՂ պատերազմ զոհվածների ընտանիքների 15 հասակ երեխաներին հատկացվել է 30 հազարական դրամ։ Ընդհանուր գումարը կազմել է 370 հազար։ Կառավարական պարտականությունները կատարելու ժամանակ զոհված երկու զինծառայողին հատկացվել է հուղարկավորության կազմակերպելու համար 700 հազարական դրամ, գերեզմաների բարեկարգման եւ տապանակարի տեղադրման համար 1 միլիոն 400 հազարական դրամ միանվագ դրամական օգնության համար 910 հազարական դրամ։ Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ձեռք է բերվել 43 առողջարանային եւ հանգստյան ուղեդիներ, որոնք վրովությամբ հատկացվել է զոհվածների, հաշմանդամների եւ բռնադատվածների ընտանիքների։ Գործակալությունում հաշվառված են 135 վերաբնակ եւ 255 փախստական ընտանիքներ։ Հաշվետու ժամանակահատվածում հաշվառվել է վերաբնակչի կարգավիճակ եւ տրվել է 1 վերաբնակ ընտանիք, որին հատկացվել է 45000 դրամի անվակ դրամական օգնություն, 25000 դրամ ճանապարհացած։ Նոր կյանք նոր հույս ծրագրի շրջանակներում վերաբնակեցման գյուղերում երրորդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդող երեխա ունեցող ընտանիքներին հատկացվել է երկու խոշոր եւ ջրավոր անասուններ։ Բոլորն էլ եղել են Նորաշեն գյուղից նշված ժամանակահատվածում կող հատկացնելու համար ընդունվել է եւս 1 դիմում։ Նախապատրաստը համապատասխան հայտ է ներկայացրել ՀՀ կառավարության աշխատակաց։ ՀՀ կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 14-ի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին նյութական օգնություն հատկացնելու մասին T65 որոշման համաձայն դիմել են 133 քաղաքացի, որոնցից 106 դիմորդի խնդրանքները բավարարվել է, այլուրի գումարի սննդի տեսքով, որի համար ծախսվել է մոտ 3 միլիոն դրամ։ Սկսվելով արդից ուզում եմ շնորհավորել բոլոր արցախցիների գալիք նոր տարին եւ Սուրբ Ծնունդը մաղթել խաղաղություն, երջանկություն եւ ամենաբարիք։ Մարտունու շրջանի սոցգործակալության պետ Նոնա Գասպարյան Սոցիալական ծառայության Մարտունու տարածքային գործակալությունը առաջնորդվում է ԼՂ օրենքներով եւ ԼՂ կառավարության որոշումներով, իրականացնելով սոցիալական ոլորտում պետական քաղաքականությունը, կարևորելով սոցիալապես անապահով խավերի սոցիալական վիճակի բարելավումը, ծնելիության եւ բազմազավակության խթանումը, ամուսնությունների խրախուսումը եւ նորաստեղծ ընտանիքների պետական աջակցությունը բնակչությունը, ինչպես նաև սոցիալական օժանդակության կարիք ունեցող ընտանիքների հաշվառումը եւ նրանց սոցիալական պայմանների բարելավումը։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում գործակալությունն իրականացրել է պետական աջակցության 13 ծրագրեր, նշված ծրագրերի հանրագումարային արժեքը կազմել է 500 միլիոն դրամ։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում շրջանի 288 ընտանիքների 365 տարբեր սոցիալական խմբերի երեխաների համար նշանակվել են ամենամսյա պետական նպաստներ։ Նպաստառու ընտանիքների թիվը կազմել է 1438, իսկ նպաստներից օգտվող երեխաների թիվը 2297։ 354 երեխաների ծննդյան կապակցությամբ նշանակվել եւ վճարվել է երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ։ Նորաստեղծ ընտանիքների պետական աջակցության Հանրապետության ծրագրերի շրջանակներում շրջանի 239 ամուսնացող անձան հատկացվել է ամուսնության միանվագ նպաստ ծնելիության եւ բազմազավակության խթանման, բազմազավակ ընտանիքների բարեկեցության բարձրացման նպատակով ընտանիքում ծնված երրորդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի անվան բացվել են 118 ժամկետային նպատակային ավանդային հաշիվներ։ Ներկա դրությամբ շրջանի 2103 երեխաների անվամբ գործում են նպատակային ավանդային հաշիվներ, որոնց ընդհանուր գումարը կազմում է 962 միլիոն 403 հազար 150 դրամ։ 2015 թվականին 6 եւ ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող 5 ընտանիքների համար ԼՂ աշխատանքի եւ սոցիալական նախարարությունն է ներկայացրել համապատասխան հայտեր բնակելի տան կառուցման կամ գնման համար։ Ներկայությամբ 11 բազմազավակ ընտանիքների համար կառուցվող բնակելի տները ընթացքի մեջ են։ Գործակալության ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է Արցախյան պատերազմը զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների եւ հաշմանդամները, հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցների եւ նրանց հավասարեցված անձին, այդ պատերազմի հաշմանդամները եւ զոհվածների այրիները։ Ցուցալական այդ խմբերին նյութապես օժանդակելու անհրաժեշտությունից ելնելով մայիսի 9-ի հաղթանակի սեպտեմբերի 2-ի լղանկախության օրվա կապակցությամբ գերոյշիալ անձանց հատկացվել է դրամական օգնություն, որի ընդհանուր գումարը կազմել է 24 միլիոն 250 հազար դրամ։ Արցախյան պատերազմում երկու եւ ավելի զոհ ունեցող 20 ընտանիքների տրամադրվում է ամենամսյա դրամական օժանդակություն։ Ծառայողական պարտականություն գործողությունները կատարելու ժամանակ հաշմանդամության կարգավիճակ ստացած 7 ծառայողի տրամադրվել է միանվագ դրամական օգնություն, որի ընդհանուր գումարը կազմել է 2 միլիոն դրամ։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերականգնման ուղղված միջոցառումներն արդյունավետ կազմակերպելու, վերականգնողական անհատական ծրագրի հասանելիություն ապահովելու նպատակով ներդրվել է Փինիկ տեղեկատվական համակարգը, հաշմանդամների առողջության վերականգնողական անհատական ծրագրերին համապատասխան շրջանի առաջին խմբի 8 հաշմանդամի կողմից տրամադրվել է թիկնասայլը լսողության խնդիր ունեցող 10 քաղաքացու տրամադրվել է լսողական սարք, իսկ մեկ մանկոցաշման տամ երեխա ուղեգրվել է Հայաստանի Հանրապետության աչքի պրոթեզավորման համար։ 2015 թվականի սեպտեմբերի 1-ի դպրոցյան եւ գիտելիքի օրվա կապակցությամբ Արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների միջև 18 տարեկան 20 երեխայի հատկացվել է 30 հազարական դրամ։ 2015 թվականի ընթացքում սահմանված ընթացակարգի համաձայն շրջանի որոշ սոցիալական խմբերի անձան մարդկանց հատկացվել է 82 առողջարանային ուղեգիր, որից 45-ը բուժման, 37-ը հանգստի։ Ընթացիկ տարում շրջանի 69 քաղաքացիների շրջվարչակազմի համապատասխան ֆոնդից հատկացվել է ֆինանսական օգնություն, որի ընդհանուր գումարը կազմել է 2 միլիոն դրամ։ Բարբերաբար կատարվել է միայնակ տարեցների կենսապայմանների ուսումնասիրություն, որի արդյունքում 3 միայնակ տարիքային կենսաթոշակառուներ, որոնք կարիք ունեն շրջօրյա խնամքի եւ սոցիալական պաշտպանություն, իրենց դիմումների համաձայն տեղավորվել են Ստեփանակերտի տուն ինտերնատ պոակո մշտական բնակության կառավարության։ Հաշվետու ժամանակահատվածում գործակալությունում կատարվել է սոցիալական տարբեր խմբեր ներկայացնող շուրջ 225 քաղաքացիների ընդունելություն, նրանց տրվել է համապատասխան տեղեկատվություն կամ խորհրդատվություն ԼՂ օրենքների, կառավարության որոշումների բարձրաբանման ուղղությամբ։ Ամփոփելով հաշվետու ժամանակահատվածի արդյունքները, համոզված եմ, որ Մարտունոց սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալությունը կօգտագործի բոլոր հնարավորությունները շրջանի տարածքում սոցիալական ոլորտում պետական ծրագրերը հնարավորինս անթերի կյանքի կոչելու համար։ ինչպիսին էր անցնող տարին Մարտակերտի շրջանի համար, պատմում է Գարիկ Անտոնյանը։ 2015 թվականի գործակալությունը մինչև նոյեմբերի 1-ը նշանակի վանտին վճարման մինչև 18 տարեկան երեխաների համար տարբեր տեսակի պետական 412 նոր նպաստների գործ։ Նախորդ տարվա 319-ի փոխարեն։ Տարվա ընթացքում վերահաշվարկի ժամանակին վճարվել են 458 միլիոն 415 հազար դրամ 1846 ընտանիքների համար պետական նպաստներ։ Նախորդ տարվա 449 միլիոն 179 հազար 400 դրամի փոխարեն։ Ըստ ամիսների նպաստի միջին գումարը կազմում է 45 միլիոն 848 հազար 500 դրամ։ Նախկին տարվա 44 միլիոն 916 հազարի փոխարեն։ Ըստ կատեգորիաների հետևյալն է, ասենք հաշվանդամ երեխաները երեխաներ 7, միակողմանի ծնողազոր երեխաներ 214, ալիմենտ ստացող երեխաներ 118, ժամկետային զինտարողների երեխաներ 1, առաջի խմբի հաշվանդամների երեխաներ 75, երկրորդ խմբի հաշվանդամների երեխաներ 252, 5 եւ ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքի երեխաներ 1914 եւ միջև 2 տարեկան երեխա խնամող անձի 820 երեխաներ։ Բացի դրանից 392 երեխաների համար նշանակել վճարվել է 15 միլիոն 200 հազար դրամ միանված նպաստ։ Նախկին տարվա 347-ի փոխարեն, մոտավորապես 50 երեխայով ավել։ Արտաբանք շրջանային բաժանմունքում ընտանիքում ծնված երրորդ եւ հաջորդ երեխայի անվան բացվել են նպատակային ժամկետային ավազներ, 500 հազարական դրամներ 66 երեխայի համար, նախորդ տարվա 58-ի փոխարեն 700 հազարական դրամներ, նորից 66 երեխայի համար, նախորդ տարվա 49 երեխայի փոխարեն։ Ընդհանուր 132 երեխայի համար 79 միլիոն 300 հազար դրամ միջև 10 տարեկան լրանալ ծնողներին ամենամսյա ավազների հասանելի տոկոսների վճարմամբ։ Վեց և ավելի միջև 10 տարեկան երեխաներ ունեցող 7 ընտանիքների համար նախատեսել է կառուցել քաղաքաշինության նախարարության կողմից հաստատված երեք սենյական տիպային նախագծով բանակելի ծնդել։ Նախքի տարվա 12-ի փոխարեն այս տարի մի քիչ իջել է քանակը։ 15 թվականի նոյեմբեր 1-ի կտրվածքով 169 հոգու հատկացվել է ամուսնության միանվանդ նպաստ, յուրաքանչյուրին 50 հազար դրամի չափով։ Նախորդ տարի համեմատ էլի մի քիչ քանակը իջել է, բայց ծնելությունը ավելի շատացել է մայիսի նկատակցությամբ 78 հոգու հատկացվել է 9 միլիոն 960 հազար դրամ միանավակ օգնություն։ Որը պետական անկախության հռչակման կապակցությամբ 719 հոգու 9 միլիոն 900 դրամ միանավակ օգնություն լղի պաշտպանության երձինդարության ժամանակ զոհված զինդարողների ընտանիքներից տրվել են 5 հոգու գերեզմաների բարեկարգման 7 միլիոն դրամ միանավակ օգնություն, 2 հոգու հողակավորման համար 1 միլիոն 400 հազար դրամ միանավակ օգնություն։ Տարվա ընթացքում զոհված զինդարողների ընտանիքների Արցախյան պատերազմի հաշվանդամների, ընդհանուր հաշվանդամների, հաշվանդամ երեխաներին տրամադրվել է ջերմոք արժանի գրացիա առողջական օղեգրեր։ Գործակալության կողմից սպասարկում է 5 միայնակ եսասրակառուներ, տարիցների աշխատանքային համար տնային պայմաններում կատարում է սոցիալական սպասարկումը բոլոր աշխատանքները եւ ացելությունը գրաֆիկով ըստ թաղամասերի երկու միայնակ եսասրակառուներ ուղարկվել են Ծերանոց։ 2016 թվականից կառավարության նոր որոշումով հարապաղում սոցիալական հիմնական նպաստների գծով նախատեսում է ընտանիքի կարիքավորման գնահատման արտահամակարգի ներդրելու մասին։ Ձեզ հետ հայացք հաղորդաշարն է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Դեկտեմբերի 3-ը հաշմանդամների միջազգային օրն է։ 1992 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի որոշմամբ դեկտեմբերի 3-ին նշվում է հաշմանդամների միջազգային օրը։ Օրվա նպատակն է հասարակությանը իրազեկել հաշմանդամություն ունեցող անձանց եւ նրանց հուզող խնդիրների մասին։ Հասարակության այս հատվածն ունի առանձնահատուկ ուշադրության կարիք, իսկ ավելի ճիշտ կլինի ասել հասկացված լինելու անհրաժեշտություն։ Հասարակությունը ոչ միշտ է ճիշտ վերաբերմունք ցուցաբերում իրենցից տարբերվող այս մարդկանց հանդեպ։ Մայրաքաղաքում գործող բարոնուհի Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնում բուժում են ստանում ֆիզիկական եւ մտավոր առողջության խնդիրներ ունեցող տարբեր տարիքի հաշմանդամներ։ Ըստ կենտրոնի տնօրեն Վարդան Թադևոսյանի, մասնագետների պակաս չկա, Տարին մի քանի անգամ կազմակերպվող արտերկրյա գործընկերների հետ փորձի փոխանակումներն էլ օգնում են ել ավելի մասնագիտանալ։ Խնդրահարույցը շենքային պայմաններն են։ Հերանկարում նաև այդ հարցի լուծումը։ Ամեն տարի վերականգնողական կենտրոնում բուժում են ստանում 800-ից ավել տարբեր խնդիրներ ունեցող մարդիկ։ Ու վերականգնողական կենտրոնը ցավոքսրտի միակ հաստատությունն է, որ ամբողջությամբ զբաղվում է սահմանափակում ունեցող մարդկանց խնդիրներով։ Եվ մեզ դիմում են մարդիկ, ովքեր ունեն ֆիզիկական սահմանափակում, ունեն մտավոր խնդիրներ, եւ նրանց թիվը տարեստարի փոփոխական է, ավելի շատ մենք աշխատում ենք ֆիզիկական խնդիրներով մարդկանց հետ, բայց դրա հետ ավելանում են հատկապես երեխաների մոտ աուտիզմով խնդիրներ ունեցող եւ այլ մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաների քանակը։ Դուք գիտեք, որ վերականողական կենտրոնն ինքից գործում է մանկական առողջության կենտրոն, որտեղ հաճախում են մինչեւ 7 տարեկան ֆիզիկական եւ մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաներ։ Իսկ վերականողական կենտրոն հաճախում են սկսած 10 օրական երեխաներ մինչև 90 տարեկան մարդիկ, որոնց խնդիրները շատ տարբեր են բայց ցավոք սրտի բոլորը մի շենքի մեջ են իրենց բուժումը ստանում, որտեղ մասնագետները մասնագիտացած են բոլոր նշված խնդիրներով մարդկանց հետ աշխատելու համար։ Արդյունքները ես գնահատում եմ բավական լավ, որտեղ երբեմն մենք ունենում ենք արդյունքներ մարդկանց վերականգնման մեջ ավելի լավ արդյունքներ ենք ունենում, քան սպասում ենք։ Բայց հաճախ ունենում ենք խնդիրներով մարդիկ, որոնց հեռանկարը մեզ ի սկզբանե բարձր որ այնքան էլ մեծ չլինի բայց չաշխատել այդ մարդկանց հետ վերականողական բուժում չկազմակերպել մտածելով որ արդեն նրա ճակատագիրը որոշված է մենք նման մոտեցում ունենք որտեղ այդ մարդիկ իրենց լիարժեք իրավունք ունեն մնացած մարդկանց նման ստանան այն բուժումը որ իրենց անհրաժեշտ է գուցե արդյունքը ոչ հեռանկարային բայց երբեմն լինում են հրաշքներ եւ արդյունքն են մեզ զարմացնում միշտ չի որ հաշմանդամություն ունեցող մարդը լինելով վերականողական կենտրոնում դուրս գրվելուց արդեն չի ունենում ստանում հաշմանդամություն։ Շատ դեպքերում արդիկ գալիս են ավաթորով եւ քայլելով գնում են։ Շատ դեպքերում գալիս են ավաթորով եւ ավաթորով է գնում են, բայց կյանքի որակը նրանց համար բավական փոխված է լինում եւ մենք շարունակում ենք նրանց հետ աշխատել, շարունակական բուժում տալով յուրաքանչյուր տարի եւ կարծում եմ արդյունքները մեր աշխատանքի ավելի պակաս չեն, քան ասենք շատ ավելի զարգացած երկրներում։ Եվ սա իմ համար հանդիսանում է այն չափանիշը, որ Արցախից ես չեմ կարծում, որ մարդիկ գնում են արդեն Հայաստան կամ այլ երկրներ վերականգնողական բուժում ստանալու, իսկ եթե գնում են, իմ համար շատ զարմանալի է, որովհետեւ մեր կենտրոնի աշխատանքները եւ արդյունքները եւ ես որպես մասնագետ համատում եմ հարևան երկրների կատարած աշխատանքի եւ արդյունքների հետ, կարծում եմ մենք շատ ավելի առաջ ենք ու արդյունավետ աշխատանք ենք անում, ունենալով լուրջ խնդիրներ, որ մենք ահազանգում ենք եւ մեր իշխանությունը գիտի եւ աշխատանքներ են տարում, որպեսզի վերականգնողական կենտրոնը տեղափոխվի ժամանակակից, ի սկզբանե կառուցված որպես վերականգնողական կենտրոն ստացված որ դա լինի իսկ տվյալ պահին մենք աշխատանքներ ենք տանում որպեսզի մեր վերականողական կենտրոնում ստեղծվի նոր կառույց որը կզբաղվի մտավոր ֆիզիկական եւ աուտիզմի խնդիրներով տարբեր երեխաների հետ մասնագետներ մենք ունենք իսկ ավելի խորը մասնագիտացված ասենք մտավոր խնդիրներով երեխաների համար մենք պատրաստենք հատուկ մանկավարժներ ու կունենանք նոր կadrեր, որոնք ապագայում կաշխատեն այդ երեխաների հետ հնարավորինս նրանց սոցիալական եւ ֆիզիկական ինտեգրումը ապահովելու համար։ Եվ դա կլինի բավական մեծ աջակցություն եւ ոչ միայն երեխաներին, այլ նաեւ նրանց ընտանիքին, նաեւ հասարակության համար։ Շարունակական կրթությունը մեր հիմնական ուղություններից մեկն է վերականգնողական կենտրոններում մասնագետների վարժեք աշխատանքը եւ ժամանակակից աշխատանքը ապահովելու համար մենք ունեցել ենք ունենում ենք եւ միշտ էլ կունենանք մասնագետներ այլ երկրներից եւ ճիշտ չին ասել որ տարբեր երկրներից մեր կողմից հրավիրված մասնագետները միայն սովորածների դերում են որովհետեւ այստեղ աշխատող անձնակազմը շատերը արդեն ունեն 15 տարվա աշխատանքային փորձ եւ ունեն իրենք իրենց աշխատանքային ձեռագիրը որ շատ սովորածնողներ իրենք էլ կարիք ունեն որոշ նորություններ սովորեն, որը մեր մոտ իրենք է ստանում։ Դա գիտելիքների եւ աշխատանքային փորձի փոխանակում, որը մենք անում ենք ու շարունակելու ենք անել մոտ ժամանակներից է սպասում եմ հոգեբանի, հետո երկու ամսից սպասում եմ ֆիզիկական թերապիստի, դրանից ավելի ուշ հորից մասնագետներ եմ սպասում եւ տարին մի քանի մասնագետներ մեր մոտ լինում են եւ մենք ծրագրեր ունենք, որպեսզի մեր մոտից է մասնագետներ վերապատրաստվեն այլ երկրներում։ Պարոն Թադեոսյան, քանի որ նոր տարուն այնքան էլ շատ ժամանակ չի մնացել եւ ինքներդ նշեցիք հրաշքներ երբեմն լինում են, ինչ ակնկալիքներ ունեք նոր տարվանից, որ ինչ փոխվի, ինչ բարելավի ձեր աշխատանքում։ Կարծում եմ հաջորդ տարի մենք ունենանք նոր կառույց մեր կենտրոնինքից։ Մենք նպատակը ուղղված աշխատանքներ ենք տանում համապատասխան մասնագետների հետ, այլ երկրի եւ Երևանի, որպեսզի մեր մոտ լինի մի կենտրոն, որտեղ որ իրենց բուժումը կստանան մտավոր եւ ֆիզիկական խնդիրներով երեխաներ երեխաները հատուկ տարիքի, որոնց հետ կաշխատեն հատուկ մանկավարժներ, հոգեբան ռոկոպեդներ։ Այսքանն ենք նախատեսել անցնող 2015 թվականի վերջին թողարկման համար սիրելի ունկնդիրներ։ Իսրտե մաղթում ենք բոլորին նոր տարում նոր հաջողություններ, սոցիալական բարեկեցություն ու երջանիկ ապագա։ Թողարկումը պատրաստել են խմբագիրի եւ Անահիտ Միրզոյանը, Հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը։